وعلى أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na laraba yau sha tara ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa wanda kuma yake daidai da sha hudu ga watan shida miladiya ta dubu biyu da sha bakwai a wanda majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin surati maryam alaihassalam a yankuwa kamar da kuke gani a yau majalisin namu ya yi babban bako daga kano sai mun yi bayanin kowane ne shi ba saboda ka fi karfin eh, muku ta'arifinsa ah, sheikh abdulwahab abdullah ɗaya daga cikin manyan mu na wannan ƙasa ya albarkaci wannan taro namu wannan majalisi namu ya taso da shi da 'yan rakiyarsa tun daga kano domin su halarci wannan guri su yi gaisuwa ga 'yan uwa su ga 'yan uwa kuma a ji daga bakinsa sannan baya ga wannan kuma a yanzu haka akwai sheik ah, babban malaminmu Ah, sheikh ah, muhammad abdullah zarban shi ma gashi na akan waya yanzu shi za mu ba wa dama insha Allah mu ji nasihohi da ya saba yi mana duk shekara sauraka yanzu za mu saurare shi bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة الكرام في مسجد غلقة في ولاية بوشي في دولة نيجيريا الاتحادية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أخوكم ومحبكم محمد ابن عبد الله زربان أحدثكم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد الله تعالى على محبتكم وأتمنى أن أكون بينكم وأهنئكم جميعا شهر رمضان المبارك وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن سبقه وقال إيمانا وحسنا منكم وزادني وإياكم من فضله إنه bismillahir rahmanir rahim malam ya fara ne da gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da yabo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga nan malam ya gabatar da kansa a matsayin sa Muhammad bin Abdullahi Zarban al-Ghamidi da ke kira daga garin Madina bayan haka malam sai ya ja hankalinmu akan mu ji tsoron Allah cewa tsoron Allah ita ce komai kuma rayuwar nan da muke gani gajeruwar rayuwa ce saboda haka malam ya tunatar da mu cewa a wannan wata mai alfarma da muke ciki mu yi kokarin ganin mun ribace shi mun ribace shi wajen kyawawan ayyuka mun ribace shi wajen sallah azumi da kuma sadaka malam ya ce mana kada mu rena kyawawan ayyuka komai karanta su domin su suke taruwa su zamto masu yawa malam ya ci gaba da jan hankali akan cewa mu amfani kokarin ganin mun gurfana mun amfana da ɗaliban ilimi da masu karantarwa da masu wa'azi domin dukan alheri yana tare da su a ƙarshe malam ya ce kada a manta shi a cikin kyawawan ayyuka kada a manta shi a cikin addu'o'inmu na na alheri sannan kuma abu mai mahimmanci wanda ban ambata batun a farkon zancensa shine ya yi ta haɗa mu da Allah da Allah da Allah har a kusar kusan sau goma a cikin zancensa abin da ya fara da shi ke cewa yana shaida mu yana yana shaida wa Allah Allah ya sani irin ƙauna da soyayya da yake mana duk da yake cewa shi daga nesa yake wannan shine dunkulalliyar maganar abin da malam ya faɗa a zancensa assalamu alaikum wa rahmatullah sannan abu muhimmanci da shi malam ya nema na addu'a a wajenmu ‘yan kwanakin nan an masa aiki a kafarsa kuma akwai ɗaya kafar ita ma a bayan ramadan ɗin nan insha Allah za a yi masa aiki saboda ka yi masa addu'a Allah subhanahu wata'ala ya sa a yi nasara Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi jinkiri mai amfani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون الله سبحانه وتعالى cikin ƙarin bayani da yake yi dangane da ƙissar annabi isa alaihissalam da muka ji da kuma haihuwarsa da ta zo da ban mamaki wacce allah subhanahu wata'ala ya labarta mana don a sanar da mu asalin samuwar annabi isa alaihissalam kuma a gane cewa annabi isa alaihissalam haihuwarsa aka yi ba ɗan allah ba ne yana da mahaifiyarsa wadda ita ce maryam alaihissalam da kuma shaida da shi kansa annabi isa alaihissalam ya bayar na cewa shi bawan allah ne ba allah ba ne shi allah subhanahu ta'ala ya aiko shi ya ba shi littafi ya mai da shi annabi to bayan wannan Allah subhanahu wata'ala ya nuni zuwa ga sabanin da aka samu bayan tafiyar annabi Isa alaihi salam aka samu kungiyoyi daban-daban kowa ya zo da irin aƙidar da yake da ita dangane da annabi Isa alaihi salam wasu suka yadda cewa annabi Isa alaihi salam bawan Allah ne ba Allah bane ba dan Allah bane ba ɗayan uku bane shi bawan Allah ne suka yadda da wannan suka tafi akan wannan aƙida wanda a farkon karo kamar yadda muka faɗa su ne mafiya yawa cikin mabiya annabi isa alaihissalam daga baya aka samu waɗanda suka fito suke cewa annabi isa alaihissalam allah ne ko kuma ɗan allah ne ko ɗayan uku ne to shi ne allah subhanahu wata'ala ya kore wannan maganar cewa a annabi isa alaihissalam bawan allah ne ba allah ba ne sannan allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da ta'aliki da ƙarin bayani akan wannan kissa ya ce asmi' bihim wa absir me ya kai su ji ka yi mamakin jinsu kuma ka yi mamakin ganinsu asmi' bihim wa absir yau mai ya'tuna na ranar da za su zo mana lakin zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin sai dai azzalimai a yau suna cikin bata mabayyani wato Allah subhanahu wataala yana faɗa mana cewa a ranar gobe kiyama ranar da kafirai za su je masa za su je su ga abin da suka karyata a nan su gan shi garau da idanuwansu su ji abin da ake gaya musu suna karyatawa suna cewa sun ji ba su ji ba su ji shi zai shi da kunnansu babu wanda zai kai su ji da gani a wannan ranar kamar yadda a nan duniya da suke summun bukmun umuyun game da makantar za ta kau za su ga abin da suke karyatawa na azabar Allah za su gan shi garau kai ka yi mamakin yadda suka gan shi ba sannan za su ji abin da suke karyatawa abin da ake gaya musu anan suna cewa babu shi a ranar za su ji shi ka yi mamakin wannan saboda haka dukkan wani wanda yake karyatawa a nan duniya ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya abin da ya rufe masa idanu na shubaha ko na wahabi da karerai to ranar gobe kiyama zai gan shi tar da idansa zai ga azabar Allah wacce yake karyatawa a nan duniya sannan zai ji ana faɗa masa abin da nan a nan duniya an gaya masa yaƙi yadda shi ne ma'ana asmi bihim wa absir ka yi mamakin jinsu ka yi mamakin ganinsu yau ma ya tuna na ranar da za su zo mana ita ce ranar gobe kiyama Allah ce lakin zalimuna yau mafi zalalin mubin sai dai azzalimai a yau ma'ana a nan duniya suna cikin ɓata mabayyani wato wannan bata mabayyani da suke ciki da waɗannan ƙarerai da suka kibaibaye su ta ko'ina da shibuhohi da suke ake ta kawo musu su suka hana su gani su suka hana su ji amma a ranar gobe kiyama za su ga wannan shi ne Allah subhanahu wata'ala ya ce wa an zirhum yawmal hasra ka gargaɗe su ka gargaɗe su game da ranar nadama iz qudiyal amru lokacin da aka zartar da al'amari wato lokacin da aka gama hisabi wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun alhalin suna cikin gafala kuma ba sa ba da gaskiya ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba da gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da dukkan wani wanda zai dauki wannan sako na annabi sallallahu alaihi wa sallam a ko ina ne a ko yaushe ya gaya wa su waɗannan kafirai waɗanda suke cikin makanta a yau ya gargade su yawmal hasrati Abin da ake kira gargadi shine a gaya wa mutum abinda zai tsorata shi a gaya wa mutum abin ban tsoro domin ya tsorata a sanar da shi sifofin da wannan abin yake tattare da shi ya ji tsoro mafi abin da ya cancanta a tsoratar da bawa da shi a nan duniya shine ranar da dama ranar da dama kuma za ta yi amfani ba lokacin da za a gama hisabi a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai tattara mutanen farko da na ƙarshe a guri guda tattara su a guri guda ya tambayi kowa irin aikin da ya yi da abin da ya zo wa Allah subhanahu wata'ala da shi a wannan ranar wanda ya imani da Allah ya bi manzo sallallahu alaihi wa sallama zai samu rabauta rabauta ta har abada wanda babu wata wahala a bayanta kuma wanda kuma ya karyata Allah ya ki imani da Allah ya ki bin banzannin Allah subhanahu wata'ala a lokacin ne zai samu tsiyata wato tsiyar da babu wadda ta kai ta zai shiga cikin wahala wahala ta har abada yayi asarar asarar kansa yayi asarar iyalansa yayi nadama nadamar da ba za ta amfane shi ba nadamar da an wuce ta a ranar Allah subhanahu wataala yake gaya mana cewa tun anan mu shiri tun anan mu shiri bu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala kafin ranar da wata azabarsa za ta zo sannan ba za a samu taimako ba ranar da wata azabarsa za ta zo ranar da kuma za ta zo bagatattan ne ba tare da an shirya ba wa anibu ila rabbikum wa aslimu la min qabli an ya'tiyakum al'azabu thumma la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس nafsun ya على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين الله سبحانه وتعالى yace ku koma zuwa ga ubangijinku wa anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangijinku wa aslimu la ku miƙa wuya gare shi kafin wata azaba ta zo muku sannan ba za a taimaka muku ba Allah ce ku bi mafi kyan abin da aka saukar muku daga ubangijinku shine alƙur'ani da sunar annabi sallallahu alaihi wa sallama ku rike alqur'ani ku riƙe sunar annabi sallallahu alaihi wa sallama min qabli an kuma al'azabu baghtatan wa antum la tash'urun gabanin azaba ta zo muku baghtatan babu shiri ba zato ba tsammani alhalin ba ba ku sani ba ba ku san san da za ta zo ba an taɓola nafsun ya hasrata ala ma farattu fi a lokacin da rai zai rika cewa wato mutum zai rika cewa ya hasrata ya nadama ta bisa abinda nayi sakaci da shi dangane da sha'anin ubangiji game da haƙƙin Allah sakacin da nayi yau ina nadama ya hasrata ala ma farattu fi jambillah wa in kuntu lamina sakhirin na kasance cikin masu izgile ana karantar da ni Allah ana karantar da ni ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi amma ni ina izgili da wannan ko kuma ya ce aw taqula law anna Allah hadani min al muttaqin da a ce Allah ya shiryar da ni ai da yanzu ina kasance cikin masu tsoron Allah ko kuma wannan rai ya ce lokacin da ya ga azaba ina ma za a mayar da ni duniya kaga wannan ita ce nadama nadamar da ba za ta yi amfani ba law anna li karratan fa akuna min al ina ma akwai wata komawa da zan yi in zama cikin mutanen kirki masu kyautata ayyukansu masu kyautata ibadarsu masu kyautata da'a ga Allah da manzansa amma wannan nadama ba za ta yi masa amfani ba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa yau mai ya'ti ta'wilu fa hal yanzuru hal yanzuruna illa an هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل الله سبحانه وتعالى يتي abinda suke ba wani abu suke jira ba sai ranar da za su ga hakikanin al'amari shine ranar gobe kiyama ranar da za su ga abin baro-baro su gan shi kiri-kiri a gabansu yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu allazina nasuhu min kamar? ranar da haƙiƙanin al'amarin za su ganshi to waɗanda suka yi watsi da wannan al'amari na lahira a nan duniya za su zo suna cewa fa hallana min shufa'a ja a rusulu rabbina bil haqq suka ce manzanni fa sun zo mana da gaskiya amma suka ƙaryata fa hallana min shufa'a fa yashfa'u lana muna da waɗanda za su yau waɗanda za su cece mu akwai waɗanda za su tsaya mana akwai waɗanda za su nema mana alfarma a gurin Allah aw nuraddu fa a ghayra alladhi kunna Na'amal, kan khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun ko kuma a mayar da mu za mu sake aiki za mu yi aikin da ba shi muka yi a baya ba za mu gyara ayyukanmu to amma ina wannan magana ce kawai suke faɗa ta fatar baki qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha Allah ce ina magana ce kawai wannan ta fatar baki kuma yadda kafirci ya kaka tutu a zuciyarsu da a ce za a dawo da su da za a komo da su duniya su ji iskar duniya ta ƙara kaɗawa a kansu to ɗan zai kuma ribatar zuciyarsu za su kuma komawa gidan jiya abinda suka yi za su kuma aikata shi Allah ce walau tara izu wuqifu ala nar فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون الله سبحانه وتعالى yace shaida a ce zaka gansu lokacin da aka tsayar da su akan wuta suka ga wuta ra'ayar aini su ce ya laitana nuraddu ina ma a mayar da mu ina ma a dawo da mu duniya mai imani da Allah mu fasa ba za mu ta ayoyin Allah ba mu kasance mu ba a cikin muminai masu biyar Allah da manzansa Allah subhanahu wataala ce bal badalahum ma kanu yufuna min qabl abinda da suke boyewa yanzu sun fito da bakin su suna faɗa amma walau ruddu da a ce za a dawo da su la'adu limanhu anhu da sai sun koma ga abinda aka hana su abinda aka hana su aikatawa din nan da yau da gobe inda za a dawo da su sai sun koma Allah ce ƙarya suke yi wannan magana da suke faɗa ƙarya suke yi to Allah ya ce a gargaɗi mutane yawmal hasra ranar nadama wannan fa ita ce nadamar iz qudiya ranar da za a yanki za a zartar da wato za a gama hisabi al'amru anan ana nufin hisabi ranar da Allah subhanahu ta'ala zai gama hisabi kowa ya gane makomarsa waɗanda suka yi sakaci ba su bi Allah subhanahu wa ta'ala ba ba su yi aiki da umarnin annabawan Allah ba a nan za su ga gidaddajinsu da Allah ya tanadar musu a gidan aljanna da a ce sun bi Allah su ga waɗannan gidaddajin an danka makullansu zuwa ga muminai waɗanda suka bi Allah suka yi ɗa'a ga annabi sallallahu alaihi su kuma an shigar da su gidajen da aka tanada ga muminai a wuta da a ce ba su yi imani sun bi Allah ba su kuma a haɗa musu waɗannan gidajen duk a ce a sa su ciki duk ya zama nasu wadda ita ce yau mutagabun da Allah ya faɗa ranar kamun ga ranar da 'yan aljanna za su gaje gidajen aljanna da 'yan wuta da ke gidan aljanna sannan 'yan wuta su gaje gidajen 'yan aljanna da ke wuta to wannan rana ce da kowa zai tabbatar da cewa an shigo kenan kuma rayuwa ce da babu mutuwa wahumfe fi ghafla ayi musu gargadi alhalin a yanzu a nan duniya game da abin nan da ake musu gargadi sun gafala sun rabkana hankalinsu ma baya kansa ba ma sa tunaninsa wahum la nuna ba ma sa gaskatawa su ma ba da gaskiya su yadda akwai ba sa yi duniya ta gafale su ta ruɗe su ta yaudare su saboda haka lahira ba ta ɗarsuwa a zuciyarsu aiki suke yi irin aikin gafalallu gafalar nan ta riga ta mamaye musu zukata ta rufe musu hankali suna cikin ɗimuwarta da mayanta don haka ba sa imani ba sa ba da gaskiya ballantana har su bi manzannin Allah ballantana har su yadda da abin da annabawa suka zo da shi na shirya abin da suka sa gaba kawai shi ne duniya duniya ta shagaltar da su ta hana su su yi imani soye-soyen zukata bin son zuciya da bin sha'awa ta sa su wato ta shiga tsakaninsu da imani da Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa laqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun Allah yace hakika mun halitta wa jahannama aljanu da yawa da mutane da yawa mun halicce su don jahannama ga su da zukata waɗanda Allah ya halatta musu domin su yi tunani amma ba sa tunani da su ga su da idanu ɓaro-ɓaro amma ba sa ganin gaskiya da su ga su da kunnuwa fala-fala amma ba sa jin gaskiya da su Allah ce ula'ika kal an an'ami waɗanda sun zama kamar dabbobi suke waɗanda Allah tun farko bai musu guzurin ji da gani ba da tunani bal hum adal kai sun fi dabbobi dan duk su dabbobi Allah bai ba su wannan ba sannan kuma dabba takan nufi a iya dan tunani da hankali da Allah ya bata takan tinkara abin da zai amfane ta ne ta gujewa abin da zai cuce ta to amma waɗannan suna tinkarar abin da zai cutar da su su gujewa abin da zai amfane su kaga bal hum adal sun ma fi dabba sai Allah ce ulaika humul ghafilun waɗannan su ne gafalallu ma'ana ubangiji subhanahu wataala ya gaya maka cutar da ta kama su wacce ita ce har ta kai su ga wato faruwar wannan al'amari tare da su suka zan ga idanu ga zukata ba sa tunani da su ga idanuwa ba sa gani da su ga kunnuwa ba sa ji da su ba kowace cuta ce ta ja musu wannan illa cutar gafala shi sa Allah subhanahu wataala ya ce wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta kada ka kuskura ka bi wanda muka gafalar da zuciyarsa gabarin ambatanmu gabarin tunawa da mu gabarin bin wahayin da muka saukar wa annabawanmu ya bi soye-soyen zuciyarsa al'amarinsa gaba ɗaya sakwarkwace ya lalace saboda haka ba gafala ba ƙaramar cuta ba ce ka guji allah subhanahu wata'ala ya rubuta ka cikin gafalallu cikin waɗanda suke gafalallu saboda gafala ita ce sanadiyar faruwar dukkan abin da yake samun ɗan adam na kaucewa hanya na zamiya gafala ce take jawo masa Allah subhanahu wata'ala yana cewa sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi wa in yaraw kull ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila dhalika bi annahum kadhabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cutar da ta jawo musu wannan Allah ce zan kawar da waɗanda suke yin girman kai daga fahimtar ayoyina ba za su fahimci abin da ake karanta musu ba ba za su gane abin da ake faɗa musu na gaskiya ba ba za su gane cutar da suke cikinta ba saboda bi saboda girman kan da suka rawanin girman kai da suka daura a kansu sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha Allah ce kowace irin aya kowace irin hujja kowace irin dalili zaka kawo musu kai kowace irin mu'jiza wani abin ban mamaki da za su gani mai nuna girman kudurar Allah Allah ce ba za su yi imani da shi ba wa in yaraw sabilar rushd la yattakhizuhu sabila inda za su ga hanyar shari'a ba za su rike wannan hanya a matsayin hanyar bin su ba wa in yaraw sabilar ghayy yattakhizuhu sabila amma yanda za su ga hanyar bata to ita ce hanyar bin su anan ne zaka ga raha zaka ga ainihin walwalarsu anan ne zaka ga fadi su hanyar bata amma ba a hanyar shari'a ba Allah ce zalika bi annahum kazzabu bi ayatina abin nan ya same su ne saboda sun ta ayoyinmu ƙarshe ke wa kano an ha gafilin sun zanga falallu rabkanannu da ayoyinmu saboda ka kasance kakka kasance cikin waɗanda rabkana za ta same su rabkana ba ƙaramar cuta ba ce wacce take rufe zuciya zuciya ta kasa gano hasken da ake haska mata Allah subhanahu wata'ala ya ce to a gargaɗe su wannan ranar ranar da za su yi irin wannan nadama alhalin anan suna cikin gafala ba sa yin imani imamu ahmad da al-bukhari da muslim sun ruwaito hadisi a cikin ingantattun littafansu daga abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace idza dakhala ahlul jannati al-janna wa ahlun nari an-nar yuja'u bil mauti ka'annahu kabshun amlah fayuqafu bayna al-jannati wan-nar فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا فيشرئبون ويقولون نعم هذا الموت فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا فيشرئبون فينظرون ويقولون نعم هذا الموت فيؤمر به فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأشار صلى الله عليه وسلم بيده قال أهل الدنيا في غفلة الدنيا hadisi tabbatacce a cikin sayar bukhari da muslim da muslim imam ahmad wanda suka ruwaito daga abu sa'id al radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa idan 'yan aljanna suka shiga aljanna 'yan wuta suka shiga wuta za a zo da mutuwa kamar ƙosashen rago Allah subhanahu wata'ala zai bai da mutuwa wannan kamanni a zo da shi fayo ƙafu bai na aljannati wannan a tsayar da shi tsakanin aljanna da wuta fayo ƙaro ya ahalar aljanna hal ta'arifu na haza <coughs> ayye kuwa cewa ai shaida ya ku 'yan aljanna kun san wannan fa yashra'ibuna duk ɗan aljanna sai su leƙo ta gidan aljanna sai su hango mutuwa ce na'am hadha al-maut eh mun san shi mutuwa ce dan waye mai mutu ba kullu nafsin za'iqatul maut <clears throat> saboda ka ba wanda bai san shi ba <clears throat> su ce na'am hadha al-maut wannan mutuwa ce sannan a ce ya ahlan nar ya ku yan wuta hal tarifuna hadha kun san wannan kuwa fa yashra'ibuna su ma su leko ta cikin wuta fa yaquluna na'am hadha al-maut sai eh mun san shi wannan mutuwa ce fa yu'maru bihi fa yuzbah sai ai umarni a yanka wannan ragon wannan mutuwar wa yuqalu ya ahlal maut ya ahlal janna sai a ce to ya ku yan aljanna khuludun wala maut ku yi ta zama cikin aljanna har abada babu mutuwa sannan ce ya ku yan yan wuta khuludun wala maut kuma ku yi ta zama cikin wuta babu mutuwa to kaga da dama anan ta kare sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta wannan ayar da muke ciki wa anzirhum yawmal hasra ka gargade su ranar nadama iz qudiya al ranar da za a gama al'amari an gama hasabi ɗan aljanna su tafi aljanna ɗan wuta su tafi a yanka mutuwa an gama komai kuma wahum fi ghafla ay musu gargadi alhalin anan suna cikin gafala annabi ya nuni da hannunsa ce ahlud duniya fi gaflacin duniya. 'yan duniya suna cikin gafalar duniya duniya ta ruɗe su sun gafala hankalinsu yana kanta a cikin ruwayar abdullahi ɗan umar na wannan hadisi a gurin imam muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yudkhilullahu ahlal jannati janna, wa yudkhilu ahlan narin nar thumma yaqulu yaqumu bai bainahum fa yaqulu ya ahlal jannati la maut ya ahlal jannati la maut wa ya ahlan nari la maut kullun khalidun fi ma huwa fi annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai shigar da 'yan aljanna aljanna Allah ka samu ciki amin zai shigar da 'yan wuta wuta Allah ka tsare mu amin sai sannan mai shela ya tashi yayi shela tsakaninsu yace ya ku 'yan aljanna la mauta daga yau ba mutuwa wa ya ahlan nar la mauta ya ku yan wuta daga yau ba mutuwa kullun khalidun fi ma huwa fihi kowa zai dawoma cikin abin da yake ciki a lafazin imam a wani lafazi na imam muslim har ila yau ya zo da cewa idan sara ahlul jannati ila aljanna idan yan aljanna suka tafi aljanna Allah ka sa mu ciki wa sara ahlun nar ila nar yan wuta su ma suka tafi suka zan a wuta Allah ka kiyashe mu utiya bil maut sai a zo da mutuwa hatta yuj'ala bainal jannati aljannati wannan a aje shi tsakanin wuta da aljanna da wuta thumma yuzbah sannan a yanka shi a yi masa yankan rago thumma yunadi munadin sai mai shela ya yi shela ya ahlal jannata la maut wa ya ahlan nari la maut ya ku yan aljanna yau ba mutuwa daga yau ba mutuwa ya ku yan wuta daga yau ba mutuwa fayazdadu ahlul jannati faraha ila farahihim yan aljanna sai su ƙara farin ciki akan farin cikinsu daman can suna cikin farin ciki Allah ya sa su aljanna to amma yanzu ga wani farin cikin sabo ana musu shela ana sanar da su babu mutuwa a gaban su ga mutuwar an yanka ta wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim yan wuta su kara bakin ciki akan bakin cikin su daman suna cikin bakin ciki da damuwa saboda halin da suke ciki za su yi zaton ina ma za su mutu ina ma a gama da su wana da ya maliku li yaqdi alaina rabbuk kun innakum makisu lokacin da su rika kira ya maliku ka roƙa mana ubangijin ka ya gama da mu a gama da mu ina ce kuna nan ciki kullama najja juludun baddalnahum juludan ghayraha liyazuqu al'azab duk da fatar jikinsu ta nariki Allah ce sai mu canza musu wata fatar don su ci gaba da tsanar azama da haka babu wata mutuwa to Allah ya ce a gargadi masu wanda suke cikin gafala wanda suke cikin rafkanwa a nan duniya sun ki imani da ranar lahira a gaya musu wannan ranar nadama ranar lahira Allah kira ta ranar nadama nadama a wannan ranar ba ta da amfani ka yi nadama a nan ka kyautata aikinka ka yi nadama a nan ka yi kyakkyawan tuba ka bar abin da kake na saban Allah a yau in ka dubi rayuwar mutane musulmi wanda ya ce ya yi imani da Allah da ranar lahira sai ka ga cewa rayuwarsa kuma tana gaya maka cewa ya karyata Allah da ranar lahira saboda me saboda duk aikin da waɗanda suka karyata Allah da ranar lahira suke shi yake yi sannan duk wani aikin da waɗanda suka yi imani da ranar lahira ana kiran shi baya ko saurara baya so ya ci baya so ya ci yana za ka gaya masa gaskiya ka gaya masa Allah zai ci tafi masallaci mu za ka zo ka yi mawa'azi ba zai so su saurara ba amma kuma yayin da shaidan zai yi kira su ne a farko su ne na gaba-gaba su ne mukarrabansa rayuwar musulmi a yau da yawa daga cikin musulmi haka su take nuna a aikace idan mutum bai karyata da fatar baki ba to ma aikinsa haka yake nunawa a kan duniya ya yadda ya sarayar da imaninsa ya yadda ya bar Allah ya bar manzansa ya yi ya bar gaskiya a kan duniya kada ya rasa abin da yake samu na duniya wani mukami ne yake kai a kan ya ci gaba da kiyaye wannan kare wannan niqabi nashi ya da dukkan wata dokar Allah ya taka ya da dukkan wani zalunci ya daure masa gindi idan wata dukiya ce a kan ya same ta <coughs> ya da duk abin da zai na sabon Allah ya yi. ya samu wannan dukiya shi dai bukatarsa ya ji dumus a hannunsa babu shakka wannan ya manta yana cikin gafala wannan gafalar da Allah ke cewa a yi musu gargaɗin wannan ranar ranar da dama wahum fi ghaflatin a nan duniya suna cikin gafala Allah subhanahu wata'ala ce inna inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un Allah ce lalle mu muke mu za mu gaje ƙasa da abin da yake kanta wa ilaina yurja'una kuma zuwa gare mu ake mayar da su ubangiji subhanahu wata'ala yana ba da labarin cewa shine daya mahalicci wanda yake da cikakken mulki komai yana hannunsa komai nashi ne kowa da komai za su kare akwai ranar da babu su Allah subhanahu wata'ala shi kadai zatinsa zai wanzu don haka babu wani wanda zai yi da awar mulki na na hakika ko ya da'awar abu kaza shi ne mallaka ta hakika sai Allah <coughs> Allah shi ne zai gaje dukkan abin da yake ƙasa da abin da yake sama komai zai tafi ya bar Allah subhanahu ta'ala shi zai yi hukunci a cikin kowa da komai a lokacin da ba zai zalunci rai komai ba Ba abu abin da za ba wanda za a yi wa zalunci ba wanda za a cutar da shi hakikanin abin da ake kira gado hakikatul irs in muka ce gado akan fahimci wato dukiya ta mamaci ta koma zuwa ga wanda ya cancanci ta a cikin waɗanda suke masu rai to amma anan abin da ake nufi cewa hakikanin mulkin komai zai koma hannun Allah subhanahu wata'ala duniya da abin da yake ta gaba ɗaya za su koma hannun Allah subhanahu wata'ala za su rabu da masu su su koma gurin Allah subhanahu wata'ala idan mun mutu waɗanda suka zo bayan mu sun gaji abin da muka bari su ma za su mutu wasu zo su gaji abin da suka bari karshe dai kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kowa zai kare kowa da yake bayan ƙasa zai kare ubangiji zatin sa fuskar sa ma'abocin karamci shi zai wanzu kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun kuma mu lalle mu ne muke rayawa mu kashe kuma mu ne masu gado saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya kare wannan kissa ta na maryam da haihuwar annabi isa alayhi salam da wannan gargadi domin ya jawo hankalin waɗanda suka kafirta da Allah cikin nasara waɗanda suka karkace hanyar Allah game da annabi Isa salam da kuma mushrikai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta'artabu da su da waɗanda za su zo daga baya su kama hanyar waɗannan Allah subhanahu wataala ya rufe waɗannan kisoshi da waɗannan ayoyi don ya nuna musu cewa su yi tanadi wannan duniya ba a zo zama ba ƙarshe duk za a koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala shi zai yi mulki za mu ɗan bar lokaci saboda baƙonmu mu ba shi dama wani ziyara da ya kawo mana shi ma ya ɗan tofa mana albarkacin bakinsa cewa daman lokaci saura ɗan kaɗan ya rage da aka kakka akar makalla kakka ji cewa ko an kwashe lokacin ne duka an baka wasu yan mintuna ne ba za yi ka zo nan tafi ba tare da kace komai ba mina shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tanboci wannan shekarar ban samu tafiya zuwa togo ba shi ne nike gani ya zama wajibi in zo taimako murna irin hangen nisa da tunani da kuke gan cewa ku bi malam har a gida ku zo ije ci gaba da tafsir a nan garin mai albarka wannan hangen nisa ne da sani ya kamata da da cigewa da suke tare da ku da matasa masu hangen nisa ba wani mutum da zai zama mutum a duniya na a kira shi mai hankali mutum da ba shi da ilimin aji ne ko ya ya kare in kuna saurayin karatun manyan malamai da suke gugu in ka duba imam sinkici abin nan sinkici da yake tafiya da tafsir azuwal bayan mafi yawa goni a wajen loga arabiya da balaga to amma mafi abin da yake ake gyawon hankali a cikin tafsirinsa tafsir ayan qur'ani bil qur'an to bande wanda malam muhammad ke jawo shi a nan in ka duba aya kwaya ɗaya da ya dauka shi ya shigo da ku a ji sai wanda suke tabbatar da wannan ranar tabiwa da asara wanda dama abinda ake so talibi igane tafsiri tafsirin da ya zo wajen baki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda anan yan tasiri suka yi asara da yan bid'a to kaga aya ce guda ina ma tulabul ilmi su ringe duk waɗannan ajisan da aya suna rubuta shi suna targe mashi kafin adire shi zama tafsiri amma ana bacci ba a kalli waɗannan abuwa duba jumlan ayan da aka kawo duk abin da yake da alaka cewa a masu gargaji ranar taɓewa da asara shi da aka yi kokari aka turo maku ajisan da suke da alaka da wannan wunin ajisan da suke da alaka da asara ajisan da suke da alaka da wannan wunin to a nan bambancinmu da kasashen larabawa kenan manya mu ba zama suka yi suka walafa littafi ba na san akwai tafsir yasin wanda aka rubuta na muhammad usaimin wallahi ana wannan yasin na zaune muna yi rubuta shaban ya zama da shi tafsiri ina ma matasa zarata waɗannan ajisan da ake korowa an kawo ayan nan shi ku duk ajisin baki da ku karanta wannan shi ne zai zama ranar da kuma kun gama kuma za ku fito cikin ranar taɓewa na da yake nan na san lokaci bai ma malam da yawa ba irin fa'idodin da kuke samu lokacin da mayan jafai kan zuwa nan ko na biyu ko na uku kuma masa a samu ilimi na akidodi da ilimi abinda na san da ramadan malam ba zai samu tun da yana zuwa wani lokaci fiye da wannan lokaci ne mai tsada samun dr muhammad a nan wata daya na san zai tusu saboda yana da abuwa gabansa amma ban da wannan tafsirin ku yi kokar ku samu wani ilimi mai albarka zaratan talibai ko da minci talatin ne ba nam nam ba aiki da shi shi na abinci domin na yi mamaki a ce wannan masallaci a ce kyamara kwaya ɗaya tillo shi ka ce abincin kurkuku ina kuke wannan makaranta mai albarka zama kyamara kamar biyu uku saboda ilimin yanzu ba a bari tafiya banza yanzu na da katon na abin na kasar jafar da muka yi da abubuwa da usman bulanfan sun kai katan goma suna na murasa yadda za mu yi da shi ina na sto aji ba mu da aikin da zamu yi amma yanzu ilimin zamani ya zo kusan cewa kyamaran nan abin nan suna tv suna yi nasu ina na mutanen garin da za su yi nasu wanda za su baza a duniya a wannan makarantar da ake da wannan makarantar albarkar nan ina manan dawo ina manyan malamai a nan ina son kafin tafi kuma bishara cewa ana da kyamara mai lafiya wani biyu uku kuma da abu da mu assasa wannan tafsir ma yadda za a yi sakonsa al'umma suna sauraron ilimi yanzu isa da shi wanda ban zana ci a ani wala aya ina daga cikin wadannan abubuwan a isa da su kuma kuna da zaratan talibai mahaddata ku isa da sakon babu shakka yan bida sun kewaye mu in shi'a 'yan boko haram sun kusa tafiya amma in shi'a suna na suna cin dunduniyanmu ba yadda za a rushe dan shi'a don su shukansu a wajen kazanta ne to wannan ayan da hadisin sai zai goge dan shi'a don su shukansu a wajen kazanta ne to wannan ayan da hadisin sai zai goge dan shi'a kuma kar ku jira malamin kawai za su yi wannan abun ba wallahi kar ku surci dan shi'a ila yau kiyama ku yake su da ilimi da hujja da karfin imani da zuciya tabewa ne wannan akida to ina maku murna cincin da muka zo da jafar mun gaya maku nun abin da muke so a kiyaye mana su shi ne mutuncinsa ba Allah ya bara can ya zo naku da abin zai taba mutuncinsa ya kakwar ku kare shi saboda mumini malami mutuncinsa shine kashin bayan tafiya tunda muka zo jafar na gaya muku wannan ba asara muka yi a Kano ba wannan watan da usman lamfan kun ga al'umma ko da ke na ga masallaci duk waje ake zaune kuma kun kusa kai usman lamfan amma mun rasa yanzu wannan rabana ya zo ne domin ya zo ne tattara nan itimike ku to muna addu'a duk wanda suka kawo wani sabbi zuwa a san da shi malamin allah ubangi saka mana duniya da lahira kuma irin garabasan da kuka samu na irin hidiman a wurin ku sake kallon a talasfikokin da kuke da shi a masallaci na bukatan gyara da na waje da kuma saduwa da wannan karci yadda zai yi da kyamarar masu ankali kuma da kusan yadda za ku wuce intanet wasu facebook daban da wannan karcin da za a iya tahririnsa shi ga gan al'umma sun karu fiye da wannan don abin da mayan jafar nasar da muka samu ke na lokacin da muka je maiduguri muka samu inda muka tattauna shi ya yadda aka sa kartutukan da ya rikice yan bida'a to anan waɗannan karatun kai zama namu kadai facebook ne whatsapp ne a ringa turawa wanda al'umma za su karbi hotonsa da baki ɗaya a ringa ji wala zai kawo amfani na siyan da zan maku kenan in kuma ba yi ba malam dawud ya san waye ni da sauran yan kwamicin nan allah ubangi sa albarka kuma kaunan da yake tsakanin mu da ku an ya dawama da shi a nan duniya da lahira muna roƙo allah malam kuma allah ya bashi karfin gwiwa samu ci gaba da wannan tafsirin kuma na maku nasiya don allah tafi zarata daga yau a duba yura in ta tara wannan malumaci a yi zai mana amfana in ba mu ba wani malami zai zauna ya rubuta takardar tafsiri haka yi amma wannan karatun da kuke gani ba su ne ilimi ne rashin bacci ne mutum ya yi ita tara su to kun same shi arha to ku dawwana shi ku adna shi nan gaba zai amfana ina ma in boku wanda suke da boku wani zai iya cewa wannan tafsirin daga yau zan mai da shi turanci don al'umma su karu abin mamaki wanda talibai da suka fito daga jami'an gaisu an ce wani babban malami zan je gaishe talibai ilimi ne wanda da an gama kafin su zo amma turancin da yake yi duniya sun san shi ina ma ku doki waɗannan tafsirin nan mai ruhi a ci a kafa kwamiti ba abinda za a riga targe mashi zuwa turanci wani zuma ce targe su da hausa shi kafin a gama ya zama maka sadaka tijariya ya zama maku aski kuma amfani da shi da wannan makaranta mai albarka wannan balaga Allah ubangiji sa mu cika da imani kuma muna maku addu'a da wannan yanwantaka musulunci da kuma kaunan da kuke mana tun lokacin ma ya fara zuwa yanzu Allah ubangiji sa mu cika da imani na zo ne wallahi ni ma ban da lokaci amma kunya zai kama ni a ce malam ina zuwa nan shekaru nawa ban zo ba shi sa lokacin na ce ba zan tafi ba to ina daga cikin kundin na tsara cewa shi zan zo zance shi da ku baki da Allah ya samu gama lafiya kuma sakacin da kuke yi da mu da rishin zumunci na bamu yafe maku ba saboda zan faɗa ne a nan saboda inda muna nan da nan da nan a zo su mana da wadu liman a zo amma yanzu ba na ji tun da ko kwashe malam shi kenan ba na ji ɗoriyan ku ba na gan ku to Allah ubangiji zan cika da imani ban da malam da sina na istisna wannan to kullum muna tare da shi Allah ubangi san cika da imani Allah ya ba mu zaman lafiya shugaban kasan mu Allah ya kawo shi lafiya Allah ya ba shi lafiya abin da ya ji Allah ubangi ba shi lafiya Allah ya karfafa su kuma musulmi Allah ya karfafa su kuma burin mu na kasa Allah ya karfafa burin mu yadda malaki fada kuma Allah ya sa mu gano ajinin mu shugabannin 'yan siyasa musu komo gida shine ajini shi zai karmasu izza Allah ya ba su izza akan ajini kuma tabewa da asara shine rashin addini da rashin karatu Allah ya kare mu Allah ya samu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum duk da cewa akwai saura minti biyar to malam ya ta da kura za a cewa malam ya ta da wani bayani mai muhimmanci wanda ina so ga niga ku ga malam zance akan infaki taimakawa agazawa don harkokin addini a gaskiyar zance akwai abin bakin ciki ga duk wanda yake rayuwa a wannan zamani ashe kyamara ɗaya ce take ɗaukan tafsirin nan wannan kuma malam ya bayu ne saboda masu ɗaukan kamarori masu harkan kasa da nan garin sun samu ko dai kare tattalin arziki ko wani abu na matsala wanda ya kai kusan yanzu duk tafsirin kowa ma ba a ɗauka hakan nan ake tafiya abin kuma ake balin sai ke zubewa to su kuma masu manya-manyan motoci da kuɗi da hannu da shuni a gaskiya fi sabilillahi muna haɗa su da Allah mana a taya mu haɗa su da Allah cewa lalle a wannan abu muna buƙatar gudunmuwarsu wasu in sun yi da baki wasu in sun yi da jiki wasu in sun yi da da kansu wasu kuma amma mana bukatar su yi da me da dukiya a wannan ramadana ba zan ɓoye muku ba in faɗa muku cewa ba yanda ba mu eh, nemi mutane su agaza ba amma har zuwa yanzu gudunmawar da karan kaf aka ba mu a garin nan ba take naira dubu ɗari ba abin kunya ne bayan kuma da awainiyar tafsirin malam ba wai mu da muke ɗauka ba galibi waɗanda suke ɗauka daga kano musamman sautul haq da ake sakawa a gidajen radio da talabishin a shekaran a kano kamar anan ake kusan dukkan gidajen radio suna sakawa in za ka kiyastan kudin abin yana kaiwa kusan naira miliyan goma mutane suna wasa ne harkan da wannan sai da kuɗi ba zai yiwu ba to amma a ce ga abin da muka tara saboda haka wannan dama ce mu gare mu da muke shirya wannan abun mu sanar da mutane cewa muna da bukatar taimakawa ya ana bukatar a taimako yanzu kun ga rana guda da abin da ya shafi kyamara sunna tv irin abin da ya ya faru sai zamto cewa da kyar aka samu rabin wannan tafsirin rabin kuma ya tafi kenan har abada babu shi kenan bayan kyamarar nan malam ba ta wuce kwata-kwata naira miliyan biyu da rabi ba 2.5 miliyan naira wani in shi zai iya zuciya ce ya biya fi sabilillahi kuma a ce duk taron mun nan mun kasa tara abin da za mu sai kyamara abin da za mu sai generator da za mu man da za a sha a masallaci lokacin tafsiri ma ba mu iya hada kudin sa balle kudin kyamara gaskiya zance akwai a ciwo kuma mun raba takardu ya ubangiji ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh haka ban ji dajin ba